Spre slava Domnului cântăm cântarea Părinte Veșnic Împărat. Părinte Veșnic Împărat, Mă-nchin mărire ție, Prin tot ce sunt filău, veșnicie. e. Lăudat, lăudat, fii veci lăudat, azi când cântec sfânt, cu avânt neînfrânt. Prea slăvite Dumnezeu, n spre tine cântul meu, prea slăvite Dumnezeu, n spre tine cântul meu. Sfinte, Sfânt izvor de har, mă chin cu dăruire. În veci de veci cu nehotar, te laud cu iubire. Lăudat, lăudat, din veci lăudat, azi când cântec sfânt, cu avânt neînfrânt. Prea slăvite Dumnezeu, n-au spre tine gândul meu, prea slăvite Dumnezeu, n-au spre tine gândul meu.